Se acredita? Tem novinha, vai mexendo a cinturinha. Chama suas amiguinhas e vai descendo nesse raga funk. Vem novinha, vem mexendo a cinturinha. Chama suas amiguinhas e vai descendo nesse raga funk. Desce novinha, mexe novinha, vem brasando com o Kevinho nesse som. Desce novinha, mexe novinha. Eu já tô louco, sente a pressão. Desce novinha, mexe novinha. Vem brasando com o Kevinho nesse som. Desce novinha, mexe novinha. Eu já tô louco, sente a pressão. Se acredita? Desce novinha. Abaixando a cinturinha Chama suas amiguinhas E vai descendo nesse raga funk Vem novinha Vem mexendo a cinturinha Chama suas amiguinhas E vai descendo nesse raga funk Desce novinha, mexe novinha Vem brasando com o Kevinho nesse som Desce novinha, mexe novinha Eu já tô louco, sente a pressão Desce novinha, mexe novinha Vem brasando com o Kevinho nesse som Desce novinha, mexe novinha Eu já tô louco, sente a pressão Rebola suave na nave Eu tô bancando, é só diversão O som tá batendo no grave é a pancada do meu coração. Desce novinha, mexe novinha. Vem brasando com o Kevinho nesse som. Desce novinha, mexe novinha. Eu já tô louco, sente a pressão. Desce novinha, mexe novinha. Vem brasando com o Kevinho nesse som. Desce novinha, mexe novinha. Eu já tô louco, sente a pressão. Vem novinha, vai mexendo a cinturinha. Chama suas amiguinhas e vai descendo nesse raga funk. Vem novinha Vem mexendo a cinturinha, chama só as amiguinhas e vai descendo nesse raga funk.